mwamaze kubyumva ni wa mwanya w'ikiganiro iwanyu eh, havugwa amaki aho mutubwira amakuru atandukanye tutashoboye kumenya aho muherereye muri kino kiganiro iwanyu eh, havugwa amaki cyo kuri wa mbere mukambwiye gushyikirizwa nanjye Lydia gahimbare kuri mikoro mbega bw'ibyuma turi kumwe na alphonse kubwimana murakura rero muciye kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo na gatatu amajyana na mirongo itatu itandatu na gatatu mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu majana icyenda na mirongo itatu na gatatu murashobora kandi kwakura kuri mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri mukaba muhawe ikaze muri kino kiganiro rero uwakura wese aridondora akavuga aho aherereye hama agashikiriza amakuru mu rupfasoni hama tugaheza tukamwakira muhawe ikaze rero muri kino kiganiro ushaka umuce acika ijoro ushaka

Nyoni wa mbere muri kino kiganiro alo alo alo alo alo kumbure ngira ngo munywa nyinshwe kuba twumvikana ne mwiriwe amahoro neza tuganira nande kayongozi erike kayongozi ego amakuru tutamenye aho mu kayongozi n'amakiga erike ry'amakuru mutamenya mu mukayongozi mm-hmm. ni ukuvuga twebwe hariho ibintu byatuyoboye rwose hano mu kayongozi nk'ibikigeriye ibintu byatuyoboye ni ibintu bijyanye na ka nababwira wa munsi mm-hmm. ni ukuvuga ngaha mu kayongozi ifarini ntayihari mm-hmm. kuvuga rero nk'abakozi ba leta bajya ku kazi cyangwa nka twebwe tujya ku mirimo itandukanye mm. twategerezwa nko kugura nk'agakate agakate ntitukaronka kubera kubyo twarira ariko mu gisata cy'ubudandaji bavuze yuko atampamvu yo gutuma baduza ifu ihari ariko ku isoko naho nyakubahwa nta farini iriyo mhm. no ku bakubwira yuko ifarini atayo baronka mhm. ahubwo twebwe dufite dufite amakenga yuko nk'ihingura ryihingura yo kuraba neza ababijejwe mhm. iyo farini bose arabayijyana ni ari ari ifarini ikiyungurira mu gihugu cy'uburundi mhm. ifarini igakena abantu bakabura abandi bakabura agakate mhm. ari umwimbu bivira mu gihugu cy'iwacu ubu ifarini igugwa gute ibiciro byifashe gute ngaho mu kayungozi ga erike ibiciro mm. bivanye n'ibyo ari byo muba mumbajije ibiciro by'ifarini nta farini ihari kubera ihari ngaha mu kayongozi yahora igurwa ibihumbi mirongo ine na bitatu mhm. ine na bitanu mugana ubu ntayihari kumuhava ntabwo ibiciro kandi atayihari mhm. ni ukuvuga ni ukuvuga n'ikindi kandi nashaka kubashikiriza mhm. iki kibazo kijyanye n'amabati ibati ryahora rigurwa amafaranga ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu mm. mugana ubu ku isoko rigurwa amafaranga ibihumbi mirongo ibiri na bine none nk'umunyagihugu mutoyi yahora bavuga yuko leta nayo baduhimiriza yuko twese duheze kubahereza mhm. none nyakubahwa tureza gute ibihumbi mirongo ibiri na bine natwe ni wa munyagihugu yirirwa kurima kuyaronka igihumbi ashira ngaho bibiri ashira ngaho none nyakubahwa ibasi rigeze ku bihumbi mirongo ibiri na bine ubu ubu mm. none mwegeze abanyakubahwa muri hejuru n'udukurira kugira ngo ibiciro bitunguke mubajije mwebwe bababwira ko ryo baryaduze kubera iki batubwira yuko ngo iyo barangura amabati nabo nyine ngo bayarangura ku buzimbe cyane ngo niyo mpamvu nabo ngo bayasize kuri make ku bihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu mhm. boca bahomba ntiwotubwira turakurangura ayo twizere ko nk'uko mu bushyirangange bw'ubudandaji bamenyeshe kuri uno munsi ku gice cy'ifarine ko atampamvu zihari zo kuduza ifarine n'ubu bariko barabyumva nabyo nyine bitunganya yego hanyuma iki kibazo nacyo kijyanye n'isima iguma idugira iciro bidugira iciro boraba rero umushyikiranganje agezwe intwaro hagati mu gihugu mm. bakaraba no kurira ibiciro bakagaruka bakaraba uburyo bupunguza kugira ngo umunyagihugu mutoya nawe aronka uburyo asoma n'ukuri ariko nibasiba gusemerera ko ibiciro by'isima isukari ibinyobwa ah, byoja ku biciro byashinzwe na leta yego hariho abatwarira nyakubahwa umukuru w'igihugu aha iwanyu none ntacyo baheza ngo bashikiritse ni ukuri twepfo basaba yuko badukurikirana ibi bintu ko byarenze cyane ubonye nk'ibatiri kugura ibihumbi mirongo irindwi na bine ukabona igisima ntayihari mbega none harabo urabona ko umuntu bidutera amakenga cyane aho mu ruyigi harabo muritura ngo mubamenyeshe aha mu ruyigi tubituye tubituye atubwira yuko ngo ntabyo bashoboye ntabyo bashoboye nyine none abantu ganyenya ko batatu bashoboye ega nabo nyine ndabatahura mhm. none nk'ubu badakurikirana ibintu iyo sima atayihari niyo farina atayihari ganya kuba ariko ubuherutse mu bushikiranganje bw'ubudandaji bamenyesheje ko isima ihari ata mpamvu yo kuduza ibiciro hmm. Eric kumbure ngira ngo babyumvise bakumvise rujya ujyashitse kure ikindi nashaka kuvuga nyakubahwa mhm. turasaba nka mwebwe abamenyeshamakuru bo ku yacu isanganiro mhm. yuko mwoza muratembera mu gihugu hagati mukaraba ibiciro uburyo byifashe rega turashikayo twavuze yuko tudashobora gushika hose niyo mpamvu ikiganiro kiba kugira ngo mushobore gushikiriza ibyo tutamenye Erike Mukayongozi mu igikumburi cy'imbiro cyo cyamaze kumva isaha duziga ko iminota cumi n'umwe ni ikiganiro aiwanyu havugwa makundi munyanyi ku murongalo olala kumbura agatelefone ngira nikamukundiye ni twakira undi mwenye kumuronga alo mwiriwe mwiriwe cyane tuganira nande bamure kumuvugana na Penasi hagati ntungwe mu ruyigi Penasi mu ruyigi eh Penasi rumpa mhm yena gashyitse neza adibiti isabune cya korona kuko kuri saa zarengeje kusimba nzigugwa ngahe ni ni venasi ni atanazi atanazi ikugwa amajana atatu n'ukuri twagira ngo tubafashe yego isabune imwe ikugwa amajana atatu yawe amajana atatu kuri twagira ngo murabe utumwe dufasha no kuri saa indani none nayo bavuga ko izimbye kubera iki urara atanazi avuga isabune bita korona ayigurwa amafaranga magana atatu ntawe uzi impamvu iduga umundi munyanya ku murungaro mwiriwe mwiriwe cyane tuganira nande eh, muganira na gusine wo ku mutumba wa gitumba zone nyamakarabo gusine eh. mhm. nashaka kuvuga ku kibazo twebwe dufise no ku mutumba nyamakarabu mhm. nyamakarabu eh, komine mugina mm. twebwe ikibazo dufise twebwe baranditse bantaho nikora kuwa kabiri w'iyo ndwi iheze mhm. hanyuma rero habaho kwandika abanyakatsi banditse abanyakatsi mhm. haca havamwo mukuru waruje umwe aserukira umutumba mm. acaraza ba bantu acafuta mwabo mw'abantu ntitwamenye ikintu yabafutiye mhm. usanga bari bishoboye oya ntabwo bari bishoboye kuko abo bantu banditswe na mukuru w'umutumba n'abandi bafatanyije mhm. hano ikindi kibazo nacyo dufise twebwe turafise ikibazo cy'ifarini twe yatudugiye ko abacuruza bamwe b'amabenyi ubu bahebye ku kubera ifarini yatudugiye ko yaduze ibihumbi bine byose mm. ikindi kibazo dufise kandi turafise ikibazo cy’ukuntu duhafise ibarabara twebwe riratugoye cyane ry'ahantu mu kazonga mm-hmm. iryo barabara twebwe pentegote yabantu nk'abaryiyemeza ariko byagoranye vyo kurikora twashaka imba mwo duterera mwebwe abamwe bwakozi ba leta sinzi ko ukuntu cogenda mbega none namwe abanyagihugu iryo barabara ntimuriyumvira ko mwokorana mukaritunganya aho hantu turi ko turahakora ariko naho tuhakora tubona nta bushobozi bukwiye dufise byaracitse mm. byifashe gute byaracitse ahantu byari byakozwe na jetra byaragize harahomotse n'imoto zihadoze ziguma zigira isanganya mm-hmm. ubu rero twari twari twifuje yuko mwogica mwotwunganira ko mwebwe abanyamakuru mukaduserukira imbere mm. akandi kabazo twebwe dufite ikibazo cy'amazi by'ukuri mm-hmm. nk'ubu imvura yaguye ubu abantu ntitukigira amazi tunywa amarusengo yose yahitanwa n'ibihomoka mm-hmm. twebwe ubu turi ngaho tunywa ibintu by'ibirekano bimwe bimyuka imyotsi ibindi bitagira ukuntu bimeze mm. twashaka rero ibyo bintu mu bidufashemo ko nuko none kugira ngo muronke amazi yo kunywa muja muyakura umunyonyamaze kuba ku murongo k'umure ashikirije ibibazo bitandukanye ubukene bw'amazi baraba ryacitse hamwe n'ifu yaduze ku muri abajije intwaro ngaho nabo barafise uruhare runini rwo gufasha kugira ngo batunganye ibintu bimwe bimwe undi munyanya ku murongo alo alo alo ndi Alex Binyamateke muri commune Giharo mhm nokuri ebana batware barakwiye kuraba ishano ryarenze bakuma batanga ishano gose ishani mm. ishani iri hega hmm? ishani iri ebana uburozi ndakesage bampereye uburozi none ibyo ibyo mu bipima gute ko ari uburozi mubimenya gute urara alexi yamaze kuva ku murongo undi munyoko murongo alo alo mwiriwe eh, mahoro mahoro cyane ndashaka kuba jeni bwese nyandarage dedire vincent eh, ndashaka kubaza tujye tubona rose ibisiga by'amatara ngaha muri komine nyanzarake muga mu byo ni mu yange mugabo ayo matara amaze kujya kitavuga nayo turaronka ndashaka kubaza aho bigereye mwarabajije muri ejide dorabwira impamvu uri ejide barabajije bari serivisi ngo bitakomeye ni cyumba aho bigerera n'ubu muri ejide zo babahaye inyishu ya gute ubujejwe muri ejide zo babahaye inyishu ya gute yego twegera twatubona ibyo bikoreye dukurikirana kubera tubona gusa ibisimba bimanikwa amatara bivuye iyo bigereye mhm. eh, abagira intwaro bo mwarabituye mura badati twe turakeneye amatara kugira ngo haze iterambere hamabara abanyeshuri nyabaki abagira intwaro bobo bayo ko umushangwa ari mukuza twege batangwa ko bagumatangwa ari mukuza rero mm. ko nyine sinzi ukuntu bipanze rero mvuze ngo haje imyaka ingahe ga Vincent Vincent yamaze kuva ku murongo twakira undi munywanyi ku murongo allo allo allo Niriwe. Mwiriwe neza. Tuganira nande. Tuganira na Bitoyi Toma. Mm, Toma muherereye. Yemereye ku mutemba w'ikirungu mugaho nibereye kuri centre Nyabitsinda ndiko ndyitahira. Nyabitsinda. Eh, Ruyigi. Eh, Nyabitsinda mu Ruyigi. Amakuru utamenye Nyabitsinda nahe ga Toma. Ah, Nyabitsinda kabisa ikintu kirimo kiradutangaza n'izimba ry'ibintu. Mm, nkibiki? cyane cyane nk'ibiharage biraduteye ubwo izimba ryabyo kabisa ingene tuzotera gerage sindabibona ibiharage bigugwa ngahe gatuma ayayaya birarengeje cyane birarengeje ikiro kigugwa ngahe ikiro kigugwa ibihumbi bibiri mhm. hari n'igihe usanga ari nk'imbuto y'indobanure usanga birenga mm. urumva rero ko ari hatari mu iri kabisa kugira ngo abantu bajye bateragira urumva turabona yuko imbere hari inzara kuko ni benshi batazoteragira none mwamaze kubona ko hari inzara kandi mu busanzwe muri rusange nta nzara ihari mhm. ariko turabye izimba ry'imbuto y'ibiharage mhm. turabona kabisa yuko bazoteragira ari bake ni ku masoko niho bizimbye eh, ku masoko niho bizimbye mhm. eh, icyo ni cyo kimwe kiraziterwa kiravugwa cyane kabisa abantu turimo turabitangarira ingene bimeze mbega none ntabo muritura ntabo murabaza mu bazi impamvu eh, nko mu burimyi aho mu ntara ntabo murabaza mu bazi impamvu gituma ibiharage byaba bizimvye cyane cyane gituma mhm. ni kubera imvura yaguye ari nyinshi cyane haba ku haba kubura nk'uwari kwimbura imifuka itatu yaca aronka nk'umufuka umwe ibindi byose ugasha usanga biboze mm. Eh, kumbure abajejwe uburimyi aho ngaho mu rigi nyabitsinda eh, bazogerageza kubafasha mu biture mu babwira ikibazo mufise kugira ngo ashobore kubarosa imbuto ntabuzi kashi cokora ndabona yuko biratugoye gose biratugoye biratugoye mm, murakoze cyane eh, isaha zibiri zirega ku minota cumi n'itandatu ikiganiro ahiwanyu iwanyu havugwa amaki mutubwira amakuru atandukanye tutashoboye kumenya kirabandanya barundi barundi kazi ntidukunde igihugu cyacu mu kugarukira karangana ko kazotumurikira maze dushinga icumu mu mashinga ntitwemere ko abanyamahanga bakikunda kudusumbya ni ukwikaba ingingo yababaye ubundi wowe ukunze kurusha abandi kuko kayise kabwo karyoshe nk'inyama y'ikindi menya neza ubururu isaha zibirenga ku minota cumi n'icyenda muri sitidiyo za radiyo isanganiro turi mu kiganiro iwanyu havugwa amaki munyanyi ku mirongaro oh urara munyanyi ku murengira ntibikunze ko dushobora kuganira ni miliyoni mirongo irindwi na zitandatu ubuso mirongo inani na gatatu majana icyenda mirongo itatu na gatatu munyanyi ku mirongaro alo nimero kandi mushobora kuhakura mwiriwe eh, ni amahoro eh, cyane tuganira nande ni fashimaye na kimpaye murashobora kubanza kwiga inyuma y'akaradiyo gashobora kuganira twumvikana neza alo ubundi munywanyi ku murongo alo alo mwiriwe tuganira nande mm, Nyabihanga na mahoro ngahe mwaro ga Felix hari ubukebuke amakuru tutamenye n'aya amakuru mutamenye naho hariho umuntu yari kuvugira intwaro mwasigere mhm. hari ibintu by'uburozi uko babivuga neza kandi nibyo bimeze gute ga felix mu kubimenya abanyeshuri biga kuri ahantu bita kuri rito mu mpande ebyiri baciye ahantu bahabita ikoresha bagiye kuroza umupira rovenifenge mhm. hanyuma batahutse rero umuntu waho abaha amavoka mhm. amavoka abahaye babikumbye kuya umwana aba wiwe mhm. kugira ngo bamuhe ko basangire mhm. ya muntu rero arabangira abangiye baragenda bageze mu kayira baravuga bati ibyo byose umuntu nibyo aduhaye ni abanyeshuri bangahe ga felix batatu n'abakobwa rero bakiri muhira bateye bafata ubwo nyine ubu bari kwa muganga bose bari kwa muganga ku mbere bashobora kuba barafite izindi ndwara felix oya oh, byose ndabyemera kuko mhm. uwo muntu tubasange tunamuzi amaze kugerageza abantu batari bakitandira kujya tubafata none mwarabishikirije abajejwe intwaro muritura ku bajejwe intwaro barabizi barabizi mhm. ibintu by'uburozi biragora mm, niyo mpamvu ndiko ndabaza namwe mwamenye gute ko ubwo bwubara uburozi ubwo ntiwosanga bari kumubeshera oya oh, si kumubeshera kuko nabo nk'abo bantu urumva baratubwiye bonyine bati ikibazo byakunda ntaduhaye hirya duhaye ikindi kintu bakitubwira batya barafata mm. eh. abajije intwaro aho ku mutumba none bafasha gute baravuga umugabo biragoye murabitura murabitura imbere yo kubishikana ku iradiyo mubiture kugira ngo ashobore kubatunganiriza eh. mhm. urakoze felix eh, nyabihanga isaha zibiri zirenga iminota mirongo ibiri n'ibiri undi munyanya ku murongo alo mwiriwe mwiriwe neza tuganira nande mvugana na damiyani igakangaga damiyani igakangaga amakuru tutamenye ni ayahe yego je amakuru ngira mvuge mm. ni ku bijyanye n'iri duka ry'ibiciro by'ibiterwa mm-hmm. ni ukuri ubu habaye akamaramanza nta gihe ibiterwa byahora biduka kubwira nk'ubukwe nk'ibikiga damiyana sa hamaze kuduga nk'ibiki ngaho nk'ibiharage kubera ubu bashina akamaramanza ikiro kigeze kurangara nk'ubu igikombe bavuga igihumbi n'amagana abiri twe cyahora kigurwa ngahe cyahora kigura magana atanu mhm. haraheze iminsi ingana gute kigurwa amafaranga damiyani gakaranga ati ibiharage byaduze biva ku mafaranga amajana atanu buja ku mafaranga igihumbi n'amajana abiri ku gikombe ni ikiganiro iwanyu havugwa amaki kirabandanya isaha zibirenga k'iminota mirongo ibiri n'ine kuyano abarundi y'amamahoro amaho ndakuzura ibigega byari bihe ko bizima byose imangana uburundi bukazi icyo no ku burundi ngo nyibukira kuza nakoze ngasiga umugani yaba ubundi wowe ukunze kurusha abandi kuko kahise kagwa karyoshe nk'inyama y'ikindi menya neza uburundi amukunda uburundi iwanyu havugwa amaki mutubwira amakuru atandukanye tutashoboye kumenya aho muherereye na cyane cyane muri iyi duca mu minsi iheze muraca kuri mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri cyangwa mu gace kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo inani na gatatu majana icyenda mirongo itatu na gatatu bakoresha uburyo bwa watsapu bashobora gukoresha iyo nimero hamwe na mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo inani na gatatu majana icyenda na mirongo itatu na gatatu gukundisha abandi cyiza cy'abarundi kuva kera na rindi bamye bakundana abaganwa abahinda abasafu abatobo abayanza abanyakarama bose bakira umunywanyi ku murongo alo alo alo alo alo alo munywanyi ku murongo ku mbere kumvikana ikiganiro iwanyu havugwa amaki mutubwire amakuru atandukanye tutashoboye kumenya aho muherereye alo mwiriwe tuganira nande tuganira nande Eric Munyabiraba Eric Munyabiraba amakuru turamenye Nyabiraba nayahiga Eric Ndumva je nagomba kuvuga kuba umuntu w'inyabiranga avuga kora umuntu yaje amapuka abanyeshuri mm. amazarindire ya abaganga ikibazo bamashikiriza ariko batari indwara mm, ibyo nandi nababwiye bacu bashobora kuba bari bafite n'iyindi ndwara urakoze cyane ku ntererano yawe muri kino kiganiro yego kubera umuganga niwe yabaha inyishu itomoye ku ndwara y'abatoye urakoze rwose ikiganiro ni yahi wanyuha maki mutubwira amakuru atandukanye undi munyanyakuru ngalo mwiriwe ndi wa regisi w'inyamateka w'igicenda mhm. mwari kavuga iby'uburozi mhm. none iby'uburozi twe byatumaze muri iyi rutana nuko bakwiye kuraba no gutegeka ubwituye ntacyo bagufasha nonega alexi mubimenya gute ko ari uburozi jewe bandogeye inguruwe zibiri zavuye hano ku muhanda bazihaye surudani mhm. barazirukana zihashira mu jadiri zirapfa twara warahamagaye umuganga arabanza arazipima arabona icyatumye zihwera izo ngurube ga alexi naramuhamagaye n'abarabivuga ngo aha kubera indwara intara rutana zigwaye mhm, igwaye iki ngo ingurube cyangwa ingurube zigwaye ya ndwara bavuga ngo niwe ufashwe ngo izifashe ufashije gusa iyi ntara rutana n'ukuri none ga alex wumva zigwaye indwara wowe uvuga ngo badiroze oya gusa b'imbere gusa ino nta rubanza ruri hino mu rutana nta mazi dufise imanza ziki ino witwaye ku batwari bavuga ngo duha amahera nayo amahera usongera ku bintu byapfuye tubona ari ingorane gusa mm, ariko urumva muganga yayipimye akabona indwara yatumye ingurube ihwera we ntuca yuko bayirotse muganga yarayipimye asanga bayaha imiti y'imbeba mhm. eh, hanyuma acavuga ati bayaha imiti y'imbeba ati ko none ati cura ubutungane gusa ubutungane ntacyo bwakoze mm. ariko urumva ibyo wowe kuziha imiti y'imbeba bitandukanye n'abanyeshuri bavuga ko bariye ibindi bintu batazi wowe nabone usanga ari byo nyine bariye gusa gusa ku intara Alex mu Rutanakumbure nawe nyene avuga ikibazo c'ibitungwa byiwe byabashije guha ibifungwa bimeze na bundi munyari ku murungalo Allo Allo Mwiriwe Mwiriwe Murashobora kwanza kuzimya karadio canke mukigirwa kurugira tuganire neza Amahoro cyane Amahoro gose tuganira nande Navyi zigiro mwishombo komine muramvye Mm vyizigiro namahoro ahimuramvye ni ukuri n'amahoro mm. ariko gukenguruka mm-hmm. ndakengurutse kuri leta mbyeyi kandi leta nkozi mm-hmm. ukuntu ikirakora ni ukuri mu kuduha umwavu mm-hmm. ni ukuri amwe uwoshishikara akaca mu mirimo ntuze yamubarimye akaraba mm. nta murimyi wo kwidoga umwavu mwaraburi wose ga byizigira ubu byidigiro yamaze kuva ku murongo ariko yashikiriza ikibazo cy'uko barose eh. umwavu hakiri kare undi munywanyi ku murongo alo eh, ndi kumwe nayo byambozi aha mu gacokwe eh, amakuru mutumenye eh, ni umwigeme yarongowe kuwa gatandatu ah, bukeya agacabyara umwana bukeye agacabyara umwana yego rero ntabwo umupatiri yamwabwiranishije kandi bugacabyara sinzi ukuntu byagenze mm. ariko ubugeni bwarabaye ariko muri komine gisuru mhm. yego jambusko mu gacukwe ati umwigeme yahedage ku gatandatu ugaca yibaruka ingozi dusangiye twese umutima wa afurika haguruka ukayangane burundu indwara inkuru y'ibihugu byose umutima wa afurika agaruka kayangane burundi ushiye nk'icumu mu mashiga buri ndwara inkuru y'ibihugu byose umutima wa afurika irebo isaha zibidirwe ku minota mirongo itatu ikiganiro na iwanyu havugwa maki mutubwira amakuru atandukanye utashoboye kumenya muca um, kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu magana icyenda mirongo itatu na gatatu mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo ine na gatatu magana icyenda mirongo itatu na gatatu amakuru rero mukayashyikiriza kandi mu rupfasoni wakura aridondora akavuga aherereye akongera agashyikiriza icyumviro cyangwa cyangwa amakuru mu rupfasoni ntangere ufise mu migwabe no mu misozi ubwo ni ubwiza bw'ubutase ufise ibiterwa mu marugo toka matekeve ni bichumbu ushazi biharage n'ibindi byinshi bihazabawe burundi ufise ibitegwa njabuka amazi ikawa y'akanovera iri iwawe icyayi cy'akarorero kiri wawe hamwe n'ibindi ku murongo alo alo nagomba zikirize mwiriwe ajya gusaba bagurisha tatatatu uyu inde uherereye he ndiyemera ndi ku mukabasazi mm, emeri nabwe mm-hmm. uherereye ndi hano mu kabasazi mu kabasazi majahega emeri anya muri gitega mm, gitega yego mm-hmm. abantu ubufu ndaduca uhabona tuvuga ku ijambo ntabwo bamvuga ngo tujya sabone bazanye za korona virusi mm-hmm. niko hanabonye batubyimba ko zikugwa ngahe ngahe gitega hajigurwa amajana atatu mhm, ku isabune imwe yego ahandi naho bakaca bagurisha ijana n'itanu rero mm. nagomba mvuga kubera hari umuntu usanga akeye urara mhm. oh emera igitega cy'isabuni bita korona isabuni bururu abandi bavuga bururu igurwa amafaranga amajana atatu nagira ngo amubade mbega none oh. mhm, mwiriwe mwiriwe tuganira nande selemani nyanzarake mm, selemani ego nashaka kubamenyesha yuko ibiciro by'amafanta muri komine ya nyandarake ingorane abadandaza baradandaza mirongo amajana munani ahandi nabo bayadandaza amajana indwi ibiciro bicwe na leta mm. rero sinzi icyo babigirira rero nashaka mutubarize ikindi icyo babikorera mubajije mm, mwebwe bababwira ngo iki mwebwe mubajije abo badandaza ku biciro biri hejuru mubajije eh, mu bajeje baba batubwira yuko batubwira yuko bazirangura ku giciro zimbye rero sinzi icyo babikura ariko mutane yavuze yuko igiciro ari amajana ku kwifana mm, ahantu hose no mu bushyirangange eh. bw'ubudandaji bavuga ko ibiciro by'ibinyobwa ibiciro by'isima ibiciro by'isukari ari bibwirizwa gukurikizwa n'ibyashinzwe na leta none mu intwaro mwara bituye ngaho inyanza rake ntitwababibabwiye ariko ntibashaka kubyumva ngo babyubahirize abadandaza nibo batabyubahiriza abadandaza bo bo bikika mu kiza nyine none tubagira kumbure nabo ibihano birashobora kubashikira umwanya uwo ari wose kuko umushikiranganji bw'ubudandaji bavuga bati nta mpamvu yo kuduza ibiciro kuko bya byaba ibinyobwa amafanta brarudi ibindi isima isukari ibiciro bibwirizwa gukurikizwa uko byashinzwe na leta undi munyanyi ku murungalo alo mwiriwe tuganira nande irananzwa iramya ikabaro ariko mu ntara ya kayanza nzo nzorubonanye nzoyiramya nzoyirana eh, Maurice Maurice eh, mukayanza yego mukayanza makuru tutamenye mukayanza nahega Maurice oh nkaho duherereye ama ramenye mhm ubwo kabisa turavye nko n'imbuto y'ibiharage mhm. Eh, birabyimbye kabisa ku rwego rwo hejuru ibiharage ubwo gute mu kayanza Maurice eh, biriko biravata ikiro igihumbi n'amagana umunani mm. aya mango byahora bigugwa ngaho ugereranije n'indi myaka byahora bigugwa nk'igihumbi n'atanu igihumbi n'atandatu uko nyine none biragura igihumbi n'amajana umunani mm, hoba hahetse ikiringo kingana gute bwoba mubagije bababwira ko byo babyazimbye kubera iki ntabwo turaronka umwanya wo kuba icyo kibazo mhm. murakoze cyane muri se mukayanza ati imbuto y'imparagi yadimbye ikiganiro ni aho iwanyu havugwa amaki undi munyanyi ku murongo alo mwiriwe ni amahoro cyane tuganira nande umunyagikomero gukumbura agatelefoni gashoboye kumworohereza nimero ni mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo inani na gatatu amajana icenda mirongo itatu na gatatu undi munyagikomero galo amahoro cyane amahoro rwose tuganira nande ndi byizigiro ngarutse mu ishomo muri komine murambi mm. ni ukuri nariko ndakenguruka kuri leta kuri angeri nariko ndakubaza nanje nti umwavu mwawurose abantu bawurose bose barawurose vrema n'ubu uye ntako batagize baduhaye amayire kugira ngo dufumbire mm -hmm. ni ukuri babijejwe yitwa olivier muri zone shombo mm-hmm. ntako atitanga ngo abantu ngo baronke umwavu nta n'umwe yidoga ku mitumba yose yidoga ahubwo aragahoraho mm, ku mitumba yose aca nk'aho muherereye gusa agabyizigira imitumba yose igize zone shombo mm. hanyuma nkaca ngaruka ku kindi mm-hmm. turafise umwarimu yitwa kandida mm-hmm. yigisha kuri epe kinyovu mhm. ni ukuri ikiganiro na iwanyu havugwa makisa hadi ibyo ngo kiminota mirongo itatu ku rungalo alo mwiriwe duganira nande merikiyadi karusi makuru tamenye karusi na n'ayahe merikiyadi ikibazo ciki ikibazo cy'ivuriro rimaze imyaka itanu ariko ritaruka ivuriro rimaze imyaka itanu eh, ariko n'amazi arimo byose birimo ariko bivuze gituma batagihugura ntiriziburiye gukora mwebwe mm, mubajije bavuga ko hoba habuze iki baguma batubwira ngo rizokugurwa ariko amerika yadaciye ava ku murongo ivuriro ikarusi ati rimaze imyaka itanu ritatangura gukora rifise ibyangombwa kumbure hari impamvu ariko nukubandanya bizigisha gutanga uhingwa inkuru y'ibihugu byose umutima wawe kereka serike ni zahabu igitorombere hamwe ikiganiro naho iwanyu havuga amakisaha zirindwi ku minota mirongo itatu n'umunani eh, ikiganiro iwanyu havuga amaki kuri sitiyo isanganiro muraca kuri mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri urashobora kandi gukoresha telefone ngendanwa mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo inani na gatatu amajyana icyenda na mirongo itatu na gatatu n'abakoresha uburyo bwa watsapu bashobora gukoresha iyo nimero nyine hamwe na mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo ine na gatatu amajyana icyenda na mirongo itatu na gatatu murashobora kuhakora kugira ngo mutubwire amakuru atandukanye atashoboye kumenya mukayatubwira muri pasi n'intangire uri mwiza uri mwiza barundi barundi kazi ntidukunde igihugu cyacu kugarukira akarangana mwiriwe tuganira nande eh, jana umuntu witwa arufanse ndimo kamenya gitanga mu ntara ya rutarana mm. hariho abantu bananikorera bamaze iminsi batonda ngo bagire baronke amafaranga y'ishyirahamwe ibihumbi mirongo itandatu na bitanu mm-hmm. bamwe baronse ku wa gatatu mm-hmm. abandi basanga ariko amazina amagabo n'amafaranga ariko mm. abandi nabo ugasanga inzu ntibyibona ku makarangamuntu yabo mhm. nibo guma bajuragiza nyine batondo ko bukiko bwije ariko ariko batonze bagasa umunsi basubiyeyo abahenze mu munsi wa nyuma nayo baronse ariko basanze ifoto itabona babwiye kuba bo kubera mhm. babahaye ubukarine do sheke mhm. barasinya kuri sheke bashawe igikumu bakoreye amafaranga bayaronse kandi batarayaronka ariko babasinyishije kuba bayaronse batayaronse ga Alphonse yakiruza uko bashika amajana atandatu mugabo mhm. abuze mhm. hashoboye kuronka hashoboye kuronka mhm. ah, bangahe habuze bangahe Alphonse nariko nkubaza ntiharose bangahe habuze bangahe amajana atandatu habuze mirongo itandatu amajana atanu arenga bararonse Mm. kumbure nabo uh, bariko barabatunganiriza umusozi wa kazeba muri komine gitanga none mwarabajije impamvu abo bashika ku mirongo itandatu batarose mwarababajije abo bariko batanga amafaranga abo bandi igituma batarose batarose ngo amafoto ntiyabona neza nabo ayikomoka eh, amafaranga ntibayashyira kumbura mm. abo b'amafoto bakubwiye uti ifoto ntibona agenda uzane iyindi urumva ko byumvikana kuko ikibazo eh, cy'amafaranga urumva ko kitoroje ifoto yibona mushahara urumva ko umenya ni oya oya ntiwonshwosha tuvuga ko ari ubusuma mutarabona yuko batagarutse kuba ayo mafaranga eh. mhm. turindire eh, ni ukurindira ni mwihanganye kuko nabo kumbure hashobora kuba ari ubuhinga ntibashobora gutanga amafaranga mu buryo budatomoye urakoze nawe alphonse murutana ikiganiro nawe iwanyu havugwa make undi munyanya ku murongo alo alo alo alo mwiriwe mahoro neza ni damiyana agarutse yego mm. jewe nshaka kuvuga mhm ku ivuriro tuheruka kuronka ariko twararindiriye ko ritangura gukora vrema mbega riherereye neza na neza kadamiyana riherereye hehe neza na neza Damiani Karusi ariko ashikiriza ikibazo c'ivuriro ngo rimaze hafi imyaka itanu ryubatswe ariko ritatangira gukora kiganiro naho iwanyu havugwa amakundi munyanya ku murongo alo amahoro cyane amahoro rwose tuganira nande mbona joseph mm. mm-hmm. karusi munyabikere amakuru tutamenye ikarusi nyabikere ni ayahe amakuru tutamenye nyabikere ni ayahe ga joseph amakuru mutamenye twebwe niko ndaraba ino n'ibyo bya korona virusi mm-hmm. nkurije ndikondera aba bantu ntitugikaraba rero sinzi igituma urumva tutaba dusanzwe twinjira aho bavuga ngo rikirageruka ariko mugabo urumva ariko ariko abajeje intwaro bama basemereye bahimiriza ko abantu babwirizwa gukaraba kenshi n'isabune n'amazi meza iyo biva mbona umengo nta nta ndobo z'amazi usanga byifashe byifashe gute byifashe gute none byifashe gute ikarusi byifashe gute ariko ndakumva neza mhm. joseph akavuga ati ibintu bijyanye no gukaraba n'amazi meza n'isabune abantu ntibakibikurikiza niko mubaza mbega none ariko abajeje intwaro none nta nama bakoresha ku mitumba kugira ngo bandanye bahimiriza baragerageza kubivuga ariko mbona umengo abantu nabo bazi ko abantu bagoye twarijajayo umengo seri wapi ariko rero mugabo ayandi makuru Mm, ku murongo hari imiterere y'itubatu bashinze kandi wumva turi ko turaganira joseph nimero ni mirongo itandatu na rimwe mirongo itandatu itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu ariko mugabo kode bazabona baba no kumva bazi baduhereze ivuriro kweri rirakenewe ivuriro nyabikere ah, nta vuriro rihari ngaho wonye nyabikere ga joseph ah, nta vuriro ryegeje Mm, iyo umurwayi ah, mu gihe umuntu arwaye none ah, yivuriza muguma imuhira usanga ari urugendo rurerure cyangwa mu rutwara nk'amasaha angahe eh, uri kuragenda n'imoto mu ijoro baguca ibihumbi bitanu mhm. eh, mu ijoro kubera iki mu ijoro none iyo umuntu eh, arwaye arinda ko ijoro riba cyangwa yivuza hakiri kare alo orara joseph yamaze kuva ku murongo arangije ashikiriza ikibazo cy'ivuriro ati babashikirize ivuriro kuko bivuza kure ikiganiro naho iwanyu havugwa amaki isaha zibiri zirenga ku minota mirongo ine n'itanu kanyoshe nk'inyama y'ikindi menya neza uburundi amukunda uburundi menya neza uburundi gufasha abandi abarundi bubu ntibagikunda igihugu cyabo kuko benshi biruka guharanira inyungu zabo abantu nk'abo si nk'abo kuri mwezi igisabo hari abantu bitanga bakigura igihugu cyabo duhereye ku mwami mwami w'ubu ubuzima byose imangana uburundi bukazi nshaka no ku burundi ngo nyibukira kubyo nakoze ngasiga umugani yabaho baye ubundi wowe kurusha abandi iganira iwanyu havuga makiya bamudushikiriza amakuru atandukanye eh, tutashoboye kumenya mu mihingo itandukanye y'igihugu eh, nimero ni mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo ine na gatatu majana icyenda mirongo itatu na gatatu mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu majana icyenda na mirongo itatu na gatatu ku ku rugalo eh, mwiriwe cyane tuganira nande na pasikari gihanga hmm, gihanga n'amahoro ga pasika oh, ikintu bashaka ni mhm. ukuvuga turi hino hari ibintu mhm. bijyanye no kwandikisha amatongo hanyuma ayo matongo twebwe bakiza kutugisha inama batubwira yuko ari ugutanga ibihumbi n'amajana atanu hmm, mu ikomine cyangwa ku mutumba mu ikomine mu ikomine mhm. hanyuma ugiye gutora urwo rupapuro wandikishije bagaca ugaca utanga inoti ya bitanu mhm. ariko rero siko byagenze ubu <clears throat> baca badusaba ibice cumi na bitatu ku ijana mhm. hanyuma rero twashaka uzo tubarize ibyo bice babitubabarire mwarasiguje icyo amategeko avugaga pascal ku bijyanye no kwandika ikitongo kuko bari babidusiguriye ubutwe bari babidusiguriye uko nyine ubwa mbere bakitugirisha inama mm-hmm. e, ko yuko tuzotanga igihumbi n'amajana atanu hanyuma ugiye gutora urwo rupapuro ndangamatongo ugashushaga ibihumbi bitanu mugazi mm-hmm. ko twasanzwe bimeze uno munsi muca mutanga ngahe mugiye kwakirwa urupapuro ugiye gurutora bashaka gusaba ibice cumi na bitatu mm-hmm. ku ijana ku mafaranga uba waragutse mugabo twashaka ko ahandi kuko twumva ko ari ibice bitatu ku ijana muba mwarasiguje ibyo bice cumi na bitatu ku ijana icyo bivako bo icyo bivako bo bibasiguje ntibabigusigura neza bakubwira ko iryo tegeko rihari mugabo ahandi twumva ko ari ibice bitatu ku ijana mu zindi mm. ntara mm. urumva ni ukubaza neza ko usanga ari amategeko agenga amatongo urumva ariko amategeko abivuga urumva nta kurenganywa kuba kurimo eee eh, reka turabaza mugabo ariko baduha inyishu kumbure mubandanye musiguza kugira ngo ushobore gutomokerwa neza mm. murakoze cyane isaha zibijaga ko minota mirongo ine eh, n'umunani n'undi munyanya ku murongo alo alo alo mwiriwe mwiriwe neza tuganira nande tuganira na seremani seremane muherereye mu gace muri komine gisuru mm, eh, mu gisuru n'amahoro amakuru tutamenye n'ayahe gaseremani ni ukuvuga amakuru mutamenye mm-hmm. nashaka kuwira uyu jambosi kuri iyo nkuru yari itanze ijyanye mm, n'iki ni inkuru ijyanye n'uyu mwigeme yaheruka kubaka ugwiriwe mm. ni ukuvuga aha uyu umwe bucya bucya yibaruka mm-hmm. ni ukuvuga byaradutangaje rwose mbere yabaye nk'inkuru njyajya gukogere nko mu myaka nsize kuva mbere bimbereye ubwa mbere mm. kandi rero ntacyo nshimira ingingo ababyeyi b'uwo muhungu bakiye bafata mm-hmm. uko bakiye bafata uwo mukobwa bamusubiza imuhira mm-hmm. nagiye mbona amenyo kweri none abajejwe intwaro oya mm-hmm. abayifata iyo ngingo na ba bene ababyeyi mm-hmm. Mm-hmm. yego ariko byaratunganye umwigeme yarasubiye imuhira reka ntarasubira imuhira reka ibyo si bya kera hari iyi samedi nyine mbega none abajejwe abajejwe kwandika mu bitabo ndangamuntu abagira ubugeni none iyo nkuru barayimenye bayakiriye gute ahubwo inkuru nizere ko kuri uyu wa mbere ariho oh, mm. usanga bazirutsemwo sinzi ko bagiye kubibaza ariko ndazi kuko kugira bayifate ntibiriwe barabanza kukikayo kubera urumva nyine ko ari ibintu bigize bihabura kumbure ababigejwe nabo badohede babitunganye bishobore kugenda neza ntacyo twizere ndazi ko bizogenda neza hanyuma ikindi niki mhm. kijyanye n'iyi barabara seremane mu gacukwe mu gisuru munyanyi kuno ngalo mwiriwe mwiriwe tuganira nande kanira na akwizera mu gisuru nkabuyende mm kwizera aho mu gisuru amakuru tutamenye nayahe amakuru mutamenye mhm amwe nayo gushima mhm eh kiraro gihuza kabuyenge na cankuzo mhm eh naciye ejo kuwa mungu nasanze barahakoze ubu muntu ntawe nyora mu mazi mhm ico ni cambere twabanza gushima mhm ikindi n'igiciro cy'ibiharage mm. asha ibiharage ino ikiro ni bibiri n'amajana abiri mm-hmm. byahora bigugwa angahe byahora bigugwa igihumbi n'amajana atanu ikiro igihumbi n'amajana atandatu mm-hmm. kandi n'imvura ni nkeya burya izuba ino ni ryinshi mm. Mm. mu bajejwe uburimyi ngaho oh, mu gisoro bababwira ko biva kuki twe twibaza kubera abantu benshi bahungutse twibaza ko ari byo zatumye ibiciro bica biduga cyane mm, none ni bamwe bahunguka kuva kera kwizera oya naho baba bahungutse kuva kera kwizera ati ibiharage byaraduze igiciro kigurwa amafaranga ibihumbi bibiri n'amajana abiri cyahora kigurwa amafaranga igihumbi n'amajana atanu undi munyanya ku murongo alo mwiriwe tuganira nande tanadi mwoduza akaje ngo twumvikane neza ndi nkundimana ikarose nkundimana yego nyabikere mm, amakuru utamenyega gahundimana amakuru mutamenye n'ay'ibitaro bwa bigabura mutumba na nyabikere mm-hmm. tugitarugwa twarabuze abantu boza aho ikidukorera tutarasaba twe ntitwamikora gishobora gukiti rusange mm, ariko namwe murashobora kwitunganya nk'abakoresha nk'abasanzwe bakoresha aho hantu mukaba mura uh, ibikorwa bya mbere mugaterera amaboko yanyu imvura ijya mvura urara oh, nkundimana ikaruse ati gitarugwa ca bumutse ariko uh, abajije intwaro twizera ko nabo baba bahimiriza abanyagihugu kugira ngo bashobore kwitunganya mu bikorwa by'ibanze ikiganiro ni aho iwanyu havugwa maki ubundi munyanyi ku murongo alo alo alo mwiriwe ndi nimbona nimbona muherereye he mperereye ngaha muri gahunda marambya muri paresi mm, amakuru tutamenye ngaho marambya ni ayahe e, naje kumenya kubabwira yuko igiciro cya marambya cyabomotse dusa ikiraro kusimamiza kubera nashitse ukanizira ngumwe nzita ibarabara yewe bijyanga mu hariho n'impunzi zitareshe muri inzu zabo zikagurika nuko bazisatangira mhm nimbona ati allo nimbona mhm mbega none mwebwe eh, hari muriyumvira kwitunganya kugira ngo ushobore ku gukora eh, ibikorwa byo kubanza gusanura icyo kiraro intwaro zanjye mm. bashaka kudukorera inzira barajyana yuko dufasha nyine ikiraro kandi ikindi kintu mhm. alo buri muntu nyanyishije kuba twumvikana neza nimbona imumarabye ati ikiraro n'ibarabara bidatunganije neza ariko abanyagihugu abagije intwaro barashobora eh, kwitunganya kugira ngo bashobora gukora ibikorwa by'ibanze ni ikiganiro aho iwanyu havugwa amaki reka nshimire abantu bose bakuye muri kino kiganiro mu mihingo itandukanye y'igihugu n'intererano bashikirije amakuru atandukanye bashikirije ikiganiro mwapfundikishijwe nanjye lidiya gahimbare mbwa bw'ibyuma ni alphonse kubw'imana niba batuma abashikira aho muherereye reka uno munsi tugarukire ngaha ikindi kiganiro nk'iki ni ku munsi wa mbere nk'aho twatanguriye havugwa make nta mwanya afise kumenya ibyo muri karitsiye